Pan s vámi. Slova svaté Evangelia podle Marka. Kolem Ježíše se shromaždili farizeové a někteří z učitelů zákona, kteří přišli z Jeruzaléma. Všimli si, že někteří se jeho jedí rukama obřadně nečistýma, to je neumetýma. Farizeově totiž a všichni židé, se drželi podaní předku a nejedli, dokud se pečlivě neumejí ruce, po návratu z trhu nejedí. Dokud se celý neopláchnou a je mnoho jiného, co přejali a čeho se drží. Umyvání pochárů čpánů, měděných nádob a lehátek. Proto se ho farizova učitele zákona ptali, proč se tvoji učedníci nechovají podle podání předku, ale jedí obřadně nečistými rukama? Odpověděl jim, pokrytci. Dobře to o vás předpověděl Izájaš, jak je psáno. Tento lid mě uctí varty, ale jejich srdce je daleko ode mě. Nadarmo mě však uctívají, když učí naukam, které jsou lidskými ustanoveními. Opustili jste přikázání Boží a držíte se podání lidského. A řekl jim, je <clears throat> dovedně <clears throat> rušíte Boží přikázání, abyste zachovali svoji podání? Vždyť Mojžíš nařídil, ctí svého otce a svou matku. A kto potupí otce nebo matku, ať propadne trestu smrti. Wy wszak říkáte, kto by prochlasił otci nebo matce, to čím bych tím měl pomáhat, je korban. To je dar pro chrám. Už mu dovolujete, že pro otce nebo matku nemusí nic dělat. Tak rušíte Boží slovo svým podáním a odevzdáte, odevzdáváte to dál. A takových podobných věcí děláte mnoho. Slyšeli jsme slovo Boží. Radost na Boží zvěst, ať mě od svobody održil. Opustili jste přikázání Boží a držíte se podání lidského. Milovaní moji, 11. únor 1858. Pana Maria se zjevuje, to už je, když přepočteme 162 let. Od toho okamžiku, jak se Panna Maria zjevuje Bernadette Sobiru v Lourdech i pozywa všechny lidi k jedné důležité věci. K obrácení a k modlitwie. Samozřejmě pro nás lurdy jsou spojené s uzdravením. Když odevřeme písmo Svaté, evangelii, tak nas przekwapuje wielki poczet nemocnych. Z nimiż się, Pan Jezus setkawa, uzdrawuje je, a wszystkie to dziela z wielkim soucitem a pochopeniem. A jak wypada nemoc we świetle Bożego Słowa, we świetle Biblii. Wypada troszeczkę inaczej niż my i prożywamy się i przedstawujemy. Protože we świetle Pisma Świętego nemoc je prawie wyzwał, abychom zaczęli nowie wynimać swój żywotny przybieg svou životní situací. A nade všechno, abychom začali naslouchat. Naslouchat Panu Bohu. Proč? Protože každá nemoc nám připomíná jednou důležitou věc, že naš, že svůj život nemáme ve svých rukou, ve své moci. A že nemůžeme s tím životem nakladat tak, jak nás napadne. Ale že musíme a máme ho prožívat v Boží přítomnosti. Ale vždy, když přijde na nás nemoc, tak máme se zastavit a přemýšlet, myslet, myslet na to, co nám chce říct Bůh. Protože Pan Ježíš nás chce připojit a připojuje k té své křižové cestě. A nejenom připojuje nás ke svému kříži, protože skrze nás každého z nás, které, kteří trpíme, prožíváme utrpení, chce adresovat. Adresovat slova lásky ke všem, ke všem lidem a také k těm, kteří možná ztratili smysl života, ztratili Pana Boha z dohledu, a možná, že už nechtějí mít s ním nic společného. Ale bývá také tak, že může se stát, že člověk se stává i apoštolem vlastních ideí. Že především vidí jenom sebe, své starosti. A to je nic jiného jak egoismus, v kterém sedíme často. Často tak je. A Pan Ježíš nás právě chce z toho vytrhnout vytrhnout, abychom nezapomněli na to, co je smyslem křesťanství, co je smyslem života člověka. A tím smyslem je právě láska, přikázání lásky. K blížnímu a k Panu Bohu. Bez nějakého pokud, bez nějakého ale, ale to jest laska, która oprawdowie miluje. I dnešním Božím slově vidíme, jak jsme poslouchali, vidíme skupinu, rzekną chytraku, kteří mluví, mluví sprawnie, ale i opacznie. To je taková předstíraná svatost. I mnohokrát před panem, mnohokrát pan Ježíš, řekli bychom, že staví na první místo hřišníka než těch spravedlivých. Protože hřišník přijde a řekne, jak říkal svatý Petr, pane, odejdi ode mě, jsem člověk hříšný. A ten pseudospravedlivý řekne tak, že pane, dobře, že nejsem jako tam ten hříšník. Neuznává, neuznává před Panem Bohem svoji hříšnost. A to je nejsmutnější pro člověka, protože není tam pokora. Ta dnešní památka, kterou slavíme, panu Marii Lurckou, učí nás nade všechno tuchu, že máme se odevzdat Panu Bohu. Odevznat všechno to, co se děje v našem životě, samých sebe, své starosti, problémy. Každý z nás potřebujeme ten dotyk Boží lásky tom, ten dotyk lásky, která uzdravuje. Uzdravuje každého z nás. Pan Ježíš je s odevřenou náručí, čeká na každého z nás. Nebojme se k němu přijít. Nebojme se prosit. Nebojme se odevstat mu. Nemějme strach, že nám něco veme. On nám chce dát všechno. a nade všechno sebe. mu své srdce, své domovy. On nám chce žehnat, chce být s každým z nás. Chce být v životě každého z nás. On je Panem každého našeho dne. Amen.